Mhm, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike Ora është tani 7 fiks këtu në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-së Unë jam Blendi bashkë me Jerin, mirëmëngjesi po, gjithëve Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi bashkë me Altinin është Altini këtu, kemi Lorin pak më tutje Olta do të na bashkohet pak më vonë O oh, ja, Olta na bashkohet që tani Mirëmëngjesi, Olta Olta po merrej me ca punë. Se ka e ka punë radio, ka gjëra shumë. Siç e keni parasysh. Kështu që, gjithsesi, ë uh, neve ju urojmë një ditë shumë të këndshme. Data sot shkoi 4 mars. 4. Dita është e po. martë, por aspak ters kur nis me klubin jo, e mëngjesit. Nuk mund të. Mirë, ë um, kemi një lajm interesant, po të shikosh ngjarjet që ndodhin përreth janë mm. Eh, nga më të ndryshmet, nga më të çuditshmet. Variojnë. Po, po sot kemi edhe lajme sigurisht eh, rangut botëror. Gjëra serioze akoma andej nga Krimea. Edhe konflikti midis uh, Ukrainës, Rusisë, tani më edhe shteteve të tjera. Kështu që do flasim pak edhe me këtë. Është një mundësi reale, ne mund ta marrim pak me shaka, por uh, është një mundësi reale që të jesh në prag të diçka. Po. Të paktën një luftë. Nuk po them tashi që do luftohet edhe këtu. Po një luftë, se lufta botërore nënkupton që luftohet gjithandej, po mm -hmm. zjarr e flak. Por mund të fillojë diku dhe pastaj s'i dihet se si shkon muhabeti. Jo, e, s'i dihet asnjëherë. Po si është ide, kem patalli. Po. Seriozisht. Apo s'ke një situatë në Kosovë për shembull që është kështu. Është gatë. Gjithmonë delikate. Po. Edhe që përkon me këtë, të Krimesë, gjithë këto gjëra të tjera. Kështu që Pastaj si quhet ë uh, precipiton? Precipiton. Precipiton. Shpe, shpejton, do të thoshim po, në gjuhë. Precipiton, dibidom, dibidom. Po rënia, rënia. Mm. Se pre, precipitim quhet. Po. Kur një gjë si të thuash bie në fund të të gotës. Të gotës. Nëse, okay, mirë, nëse do hapim orë kimie tani në mëngjes si shpejt. Ora është koha, apo ta thotë, ta thotë roboti? Mos ta thotë roboti më mirë. Dakor, po e mbaj sekret se sa është ora në këto momente. Ora 7:02 minuta. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1678, erdhi në jetë kompozitori italian Antonio Vivaldi. Në vitin 1789, Kongresi i parë i Shteteve të Bashkuara u mbajt në New York dhe deklaroi se Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara ishte në fuqi. Në vitin 1791, Vermonti pranohet si shteti i 14 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1877, premiera e baletit Liqeni i Mjelmave i Tchaikovskit jepet në Teatrin Bolshoi në Moskë. Në vitin 1877, Emile Berliner shpiku mikrofonin. Në vitin 1902 u themelua American Automobile Association në Chicago. Në vitin 1933, Franklin Delano Roosevelt bëri betimin si presidenti i 32 i Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1950, filmi Hirushja nga Walt Disney u shfaq për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1952, Ronald Reagan dhe Nancy Davis u martuan. Në vitin 1974, Revista People doli në treg për herë të parë. Në vitin 1997, presidenti amerikan Bill Clinton ndaloi kërkimet për klonimin e njeriut. Në vitin 1999, libri i Monica Lewinsky, i cili flet për lidhjen e saj me presidentin Clinton, doli në shitje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2005, OKB-ja paralajmëron se rreth 90 milionë afrikanë mund të infektohen me virusin HIV në të ardhmen, në rast se nuk ndërmerren masa parandaluese për përhapjen e kësaj sëmundje. Në vitin 2009, Gjykata Ndërkombëtare e Krimeve lëshon urdhër arrest për presidentin sudanez Omar Hassan al-Bashir për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Darfur. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës.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 Sot është e martë, data 4 mars. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Është koha tani për frymëzimin e ditës së sotme me Jerin jepi Jeri. Dhe është një frymëzim ndryshe nga ditët e tjera se ka të bëjë sot me paratë. Është dita për të mirë menaxhuar paratë tuaja dhe të mos nxitoheni duke bërë shpenzime që ndoshta më vonë se gabim janë, po. Domethënë nuk do të hyjnë më në punë, por thjesht keni parë që keni shpenzuar kot. Mm -hmm. Ndaj duhet të bëni kujdes sot me menaxhimin e parave. Faleminderit Iri. Asnjë gjë Blendi. Okej, okay, kujdes me menaxhimin e parave, miq të dashur, kjo na sjell. Okej, okay, po, kemi një me këto dhe okay. mua më kujtua nga Pushkini. Mund ta dëgjojmë. Që të kesh para duhet t'i duash ato, por un vetëm i respektoj për pushtetin që ato kanë Këtë ato e ndjejnë dhe nuk më vijnë më në dorë. A shumë mirë. Pushkini. Po. Sepse ka qenë i varfër i bie. Ka pasur probleme ekonomike. Është një kasë e vogël atje përpara. Po. Ato nuk i vijnë më në dorë. Është futur në borxhe pafundësisht, mm. kështu që. Nejse, ëm, um, po ja kaloj mirë. Absolutisht. Kam përshtypjen. Po. Pra ish, pra ish kom. Ë, uh, po shkoj tek peshku pa ujë pikë com, po shikoj janë. Në mhm. fakt, mm -hmm. e vërteta është që po shikoni dhe juve këtu në faqe. Un uh, këtë pyetjen e kam bër vet, Po është një seksion këtu ku mund të bësh pyetje. Nuk e di e ke mësuar këtë ti Altin, po është kjo këtu. O ja dhe rruga. Mund ta shikoni rrugën atje? Ëh, oh, oh, ishte bërë shumë e bukur. Ja, ja, shikoj, po. Ta gëzoni rrugën e re. Faleminderit. Ca janë ankuar për uh, cilësinë e asfaltit. Me vërtetë. Dhe që është mballoma mballoma në ca vende aty, kështu që s'do mbajë shumë, por gjithsesi. Po, do mbaj do mbaj ca kohë. Po. Është e thatë. Ëm uh, këtu te pyetjet. Mm -hmm. Pyetja që kam bërë është Cili ka qenë shpenzimi më i kot që keni bërë ndonjëherë? Mm, dhe kjo është se na lidhet fiks me frymëzimin e ditës sot meqë ti the kujdes me shpenzimin e parave. Cili ka qenë shpenzimi më i kot, blerja më e kot që ke bërë? Që ke bërë ndonjëherë? Ka njerëz këtu që kanë kanë 153 komente deri tani. Mm, por uh, mund të lëm Për shembull dikush thotë kablli i telefonit të shpisë Për shembull Po, ka qenë shpenzimi i kot Thotë dikush um, Se është me celular me vete dhe s'ka asnjë në shpi Kështu që nuk do që të ketë numër fiks Mund të marrë një numër celular A ku di unë se çfarë mm -hmm. Dikush tjetër thotë për shembull uh, televizori Pasi ka zbuluar librat dhe kupton që Nuk sheh fare Nuk do të shikojë televizor Po, secili të vetën Kështu që ta diskutojmë pak më vonë këtë Dakord Po dua që t'ju jap një moment ta mendoni dhe juve që jeni në dëgjim sot në mëngjes, edhe juve që jeni këtu në studio me mua, cili ka qenë shpenzimi më i kot që, që keni bërë ndonjëherë. Un mund të mendoj disa gjëra. Kam pasur vegla muzikore që s'kam mësuar asnjëherë t'u bie për shembull. Edhe i kam bler. I kam bler, po i kam bler. Vjedhur s'i kam. Kuptohet. Po gjithsesi. Ehm um, gjëra të tilla. Do të dëgjojmë tani nga Marcus Collins, kjo është Seven Nation Army. Klubin e mëngjesit. Pa pa. Mhm. Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur, është klubi i mëngjesit. Mhm. Mm, mm, mm. Ora është 7:20 minuta në këtë moment. Cili ka qenë shpenzimi më i kotë që keni bërë ndonjëherë? Është pyetja që kemi për ju. Cili ka qenë shpenzimi më i kotë miq të dashur? Lekë të hedhura kot. Kot. Atje ku s'duhet. Ëh, domethënë qëllon dhe pastaj ti bëhesh pishman. Je. Yeah. Është vërtet. Po është vërtet, është. Po është, s'ka më kthim pas. Për shembull, ë uh, na shkruajnë këtu që një shpenzim i çuar kot janë uh, këto veglat. Veglat për palestër që i merr në shtëpi. Mm. Girat, shtanga. Për muskuj barku, e ke parasysh? Po. Janë ato që dridhen. Edhe janë ato vegla si që. Ka dërguar një fotografi, ja shikoj njërin që thotë ka marrë këtë budallëkun. Va va va va va. Është një nga këto miq të dashur ku mund të mbështesësh uh, kokën edhe krahat. Dhe pastaj me krahat mund të shtysh. Unë di që kjo nuk është makinë e keqe. Është e mirë, po. Kjo nuk është makinë e keqe. Unë kam uh, përdorur në palestër nga këto. Ndoshta s'ka ditur ta përdor. Megjithatë thotë tani e përdor për uh, si pozicion për për për dashuri, si mjet lehtësues. Me, me fantazi. Nuk e di sa e vërtetë është, por mund mund të jetë thjesht shaka që e ka thënë kështu. Por për muskujt e barkut është shumë e mirë. Ëh, është shumë e mirë. Unë e di, ai thotë se i kam i kam çuar lekë dëm për këtë. Tani varet. Domethënë nuk ka më vullnet, është po. ajo dëshira e parë. Patjetër. Që ti ushtrohesh dhe pastaj përton. Patjetër, kanë qenë ca ëh Mbaj mend unë lekë të çuara dëm tani, tani që po kujtohem, mm -hmm. a po mhm. vijnë shumë, ua sa lekë kam çuar dëm. Ë, uh, kanë qenë ca metoda, mm -hmm. me këto kanë qenë rreth 80 dollarë. Mhm. Mm Aq do një shpenzim, okay, relativisht i konsiderueshëm. Por uh, por që ishin metoda me CD për në kompjuter mm -hmm. për të mësuar gjuhë të huaja. Po. Mm. Po, ekzistojnë këto. Po, ka ka ekzistojnë akoma, por po them unë në vitin e largët uh, 99 2000 ishin akoma Top top domethënë. Me fut një disk, nxjerr një disk, fut. Po jo, cilësore ishin ato, por nuk ishin siç janë tani për shembull që E kuptoj. Janë bërë shumë më të lehta. Me me touch screen me me në iPad i ke me aplikacione ku duhet të çfarë. Para se të dilnin CD-të, unë mbaj mend që kanë qenë dhe kasetat e magnetofonit po, që t'i dëgjoje. Do shkoje të nguleshe në një kompjuter atje, të merrje këto, t'i fusje në radhë. Dhe ideja ishte e pashpresë. Ishte me ishte me, domethënë ideja ishte që unë nuk e mësova gjuhën kineze. Po, dhe kupton me gjithë përpjekjet. Ose Spanjë, jo spanjishte, po nuk kemi, jo, s'ka qenë spanjishte. Diçka tjetër. A frëngjisht apo nuk e di çfarë. Mhm. Por që nga ato s'mësova asnjë gjë, kjo është e sigurt. Po. Jo nga ato. E mund ta mësosh pastaj, po po të shkosh në shkollë për shembull etj etj etj. Apo ta praktikosh, ku di unë. Por ato ishin para të çuara dëm. Mhm. Tani, ëm, ka njerëz që thonë se cigaret për shembull janë para të çuara dëm çdo ditë, që shumë njerëz Kjo është e vërtetë. Nuk e di nëse mund të merret kjo parasysh. Po kjo pasaj hyn pak edhe tek veset edhe tek. Tek veset e këqija që njeriu mund të ketë, por që mm. kushton. Kushton patjetër. Absolutisht. Edhe është po. i shtrenjtë edhe shumë i keq. Po çdo ditë, domethënë çdo herë rritet çmimi, kështu që nëse dikur po. ka kushtuar më pak tani kushton më shumë. Po. Plus që jeta tani kushton më shumë në përgjithësi. E ke parasysh. Mm -hmm. Zbardhja e dhëmbëve. Hollywood smile. Se do ta trash zërin, e jo, nuk e di, mund të ketë ca gjëra kështu. Ë, ndonjë harxhim i kotë. Uh, me flokët. Me flokët, pra. Do të ta tregoj. Ka pasur një periudhë në jetën time që uh, kisha një tendencë të ndryshoja ngjyrën gati çdo ditë të po. flokëve. Mm -hmm. Dhe nëse siç e shpreh dhe Aleksandër Gjoka tek ditë dimri apo. Jo? Po. Në jetën time Që nuk është vërtet. Nuk është ndërroja një. Dhe çfarë ndodh është që sot më pëlqente për shembull ngjyra e kuqe që kisha vendosur, por të nesërmen shkoja dhe kthehesha sërish bjonde. Domethënë ishin lekët e, e kënaqësisë aty. Ishin lekët që ti harxhoje sepse kushtonte edhe ajo po. pjesë dhe duke ndryshuar. Jo, s'i lyeje vetë, shkoje te. Njeri praktikisht lyen qimet e kokës. Praktikisht. Gjithë rrogën e merr. Për qimet e kokës, apo jo. Është vërtet. Kështu, kjo ka qenë një harxhim i kotë. Ka qenë një harxhim vërtet i kotë. Mm. Nuk e di nëse ke harxhuar ti ndonjë gjë kot apo ti je komplet racional kështu me mënyrën se si shpenzon gjërat. S'mund të quash asgjë në jetën tënde të shpenzuar e të hedhur dëm. Çdo qindarkë nxjerr dashur me një qëllim. Po mendoja po nuk për një objektiv. Po më vjen ndonjë gjë. Njeriu, financat e të cilit Rigorozitet. Fytyra e tij, e fytyra e tij shpreh rigorozitetin s'e keni ta shikoni dot në radio. Nuk kam shpenzuar. Shikoni një njeri rigoroz që s'ka shpenzuar kurrë asgjë. Asnjë qindarkë. Asnjë qindarkë. Nga Gjirokastra, me origjinë të largët, po, të largët po. Por që mund të po t'i mbash erë, mund ta dallosh, ka një origjinë të largët nga Gjirokastra. Ehm, um, Kemi dhe ne s'kam. Qëllon edhe unë kam një të tillë. A mund të marr mikrofonin? Ne kemi një nga ato, dëgjoj, dëgjoj se ata që shikojnë kutinë tani këto reklamat e gjata, mm. infomercials në mëngjes mund edhe ta ta kenë parë kështu, po unë ju paralajmëroj që shumë nga këto gjëra nuk do t'i përdorni ndonjëherë. Se përfundojnë përfundojnë shumë shpesh mbi dollap diku. Mm. Unë kam një një zierëse Domethënë që po pra, i bën me avull. Po. po. po. I bën me avull. Tani është shumë e mirë, është shumë e mirë. Po pse nuk e përdor? Në në ëndërr, e kupton, është shumë e mirë. Domethënë të diel një herë në vit. E kupton, është e mirë. Por që zbret që andej kështu edhe Ne kemi një ceremoni të vogël ku ulemi para saj oh, Zbriti gjëja Zbriti gjëja E kupton ajo është edhe me disa kate kështu dhe duke si ato përëndit Ai zotëria që tha shpenzimin më kot ka qenë televizori, unë nuk kam televizor. Ti edhe do televizorin, atij zotërisë që nuk do televizorin. Ka qenë kjo që Ai do të thuash hipotetike Altin? Që domethënë që televizori s'ka vlerë se unë jam intelektual, po jo ah. në kuptimin që ti mund të marrësh televizorin. Sa i do të falë vërtet. E do këtë shtrydhëse ti Altin. Po pra, këtë po them edhe unë. Që gjërat që nuk duan dhe s'i përdorni. Mua më pëlqeu shumë ky moment radiofonik kur Olta i kërkoi Altinit të shprehej mbi shtrydhësen e saj. E do ti shtrydhësen time Altin. Ju me këtë miq të dashur. E përgjigja le të mbetet mister. Simple Minds vijnë miq të dashur me këngën Rockets tani në klubin e mëngjesit. A keni shpenzuar ndonjëherë para kot? Gjëra që i keni blerë që ndoshta s'i keni përdorur, s'i keni veshur, Ok, kthehemi ne në klubin e mëngjesit, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes të gjithëve 7:30 në këtë moment jemi me Blendin, me Jerin, me Altinin, me Oltën dhe me Lorin. Çdo mëngjes sot ju pyesim cili ka qenë shpenzimi më i kotë që keni bërë ndonjëherë, mund na shkruani 069 20 70 222, 069 20 70 222 për atë. Ëh, uh, shikojmë pak edhe gazetën për ditën e sotme. Po të hapësh faqet e gazetës, lexon Nuk shqetësonte kërkënd. Ai ai ai. Tani kjo është një histori që mund ta lexoni sot në faqet e shtypit. Mhm. Mm Nëse doni të njiheni me tmerrin e, interesante, këtij 77 vjeçarit, po. Filloka bukur. Është i bukur, po. Ë uh, disa të rinj mund të ishte një roman nga Fatos Kongoli për shembull, por uh, Më kupton? Në atë rast do ta lexoja, po kështu? Ëm, um, disa të rinj zihen në lokal, plumbi qorr plagos të moshuarën në banesë. Kjo është një ngjarje që vjen nga qyteti i mrekullueshëm i Kukësit sot mëngjes. Wow, wow, wow, po policia lokale ka thënë se ka shoqëruar katër protagonistët e konfliktit me armë. Dhe ishin këta çunat. Ëh. Mm. Erudon në Ku do të ndajë? Po mundohem që ta ta inskenoj në kokën time këtë gjë shumë. Tani, mirë çka ke bën, çka ke bën, mirë çka ke bën. Ë? Kjo jo, po kujt e thua? Kjo po fuste një dru në sobë, ndoshta, ndoshta po them unë. Ose po bënte byrek. Ose po rrinte. Më kupton, bëjnë byrek po, ose turshi se në Kukës për shembull kanë turshi. Turshi të mira. Po, kjo është tradicionale. E gjëra të tjera. Kështu që ajo po bënte po bënte një fli. Po them mund tash, një nënë aty në Kukës po bënte një fli. Dhe hyn plumbi, pam, e merr në qafë edhe ngjarja ka ndodhur në orën 21 të të dielës në fshatin Osmanaj të Kukësit. E nejse. Okej, okay, ka ka shpëtuar fatmirësisht. Vetëm vetëm sa i ka hyrë një plumb në qafë, asnjë gjë. Ai ai ai. Ai kështu. Terrori i Fierit pastaj është në faqen tjetër. Jeri ka një lidhje të veçantë me Fierin. Po. Policia lokale ka arrestuar 13 nga një grup me 15 veta. Çunash dhe gocash, çunash përgjithësisht nga Fieri. Po Dy tjerët janë janë shpallur në kërkim. Kam merreshin me Ishin të armatosur deri në dhëmbë, për shembull. Jo, jo, kam përshtypjen që mund të kenë qenë dentista si si po, profesion parësor, por në të vërtetë të armatosur deri në dhëmbë me shotgun, sniper, automatik dhe granata. Wow. Fale edhe një herë, lexova mirë seriozisht. Të armatosur deri në dhëmbë me shotgun, A më mirë se kanë dalë për gjetimin se dalin, dalin. Një sniper? Wow. Sniper. Për për një largësi, e kupton? Është shumë bër, domethënë. Kanë depon e tyre këta? E nuk e di se çfarë kanë këta, por këta kanë janë grupi i Fierit. Është pra e frikshme. Çuna nga Fieri. Ë uh, kanë sniper shotgun, automatik, granata. E tmerrshme Po, po, po, me siguri dhe tritol Se tani tritoli është bërë kështu si Tani për ku ishin një E mbajnë për karamele në xhep Si pastë dhëmbësh, po Për ku ishin nisur këta? Ta tani ishin 13 të rinj Rreth të njëzetave nga rrethi i Fierit Një 47 vjeçar i Patosit Dhe një 48 vjeçar nga Tirona mm -hmm. Kanë grabitur në bashkëpunim Me njëri tjetrin 6 farmaci Një lokal wow. Dhe dy banesa Vetëm gjatë 2 muajve të fundit Ndërkohë, që kanë qenë duke vendosur së bashku për shënjestrën e radhës, policia e Fierit ka mundur të vendosë në pranga 13 prej grabitësve dhe ë uh, dhe ka shpallur në kërkim dy të tjerë. Superaksioni i koduar Mbrostar 2014 ka qenë kurorëzimi i një hetimi 4 mujor të policisë dhe prokurorisë së Fierit. Po që është kështu. Dhe tani çka grupi këta? Me sniper, me po, granata, po jo, me kështu. Si kapen 13 veta pa luftë. Uh. Po. Tre janë të arrestuar dhe janë kapur 1700 kg marijuanë në një furgon të fshehur uh, në Vlorë. 1.7 ton, po thua ti? O, po ç'thua more njeri. Ai furgoni ecte? Po, ishte në në lëvizje në aksin automobilistik thuhet këtu Kuç Vlorë po. dhe mendohet se është marrë nga Lazarati për të çuar drejt Italisë. Po. Kemi edhe lajmin nga Durrësi, Eri që mos harrojmë, kemi mm. plagosen me me thika katër të rinj me stryna të rrojë. Po. Jo, s'do të thotë. Kjo ishte nga Shkozeti kam shënuar unë. Nëse, okay. Kaq për uh, aktualitetin. Pastaj vazhdon me ekonominë, me ku di unë se çfarë. Aktualiteti shqiptar, fantastik. Çfarë ndodh në vend është kjo që sapo lexuam tani. Është për të vënë duart në kokë. Është si një ditë e bukur pra. I moshuari hap varrin e vet dhe vritet me pistolet. Në lokal disa të zi, uh, disa të rinj zihen, plumbi plagos të moshuarën në shtëpi, ajo nëna që bënte fli në Kukës. Kemi pastaj zbulohet grupi me 15 veta që grabisnin farmacitë dhe banesat në Fier me sniper etj etj. Kemi pastaj katër të rinj, të rinj, thika, ke, edhe një në fund fare, nuk jua lexova këtë, po, mm. po e transportonin për në spital, vdes në aksident. Po, kjo ishte... Oh, yeah. Ishte i sëmurë, ai shkon në spital, vdes në aksident. Kjo ishte aktualiteti, miq të dashur. Prandaj ne nuk lexojmë gazetat në klubin e mëngjesit. Unë them mos i blejmë më fare. Jo, mund t'i blejmë, ose mund po, të mos i blejmë. Po, se na duhen për të mbështjellë bukën. Apo kur lyejmë shpinë. Se nuk kanë vlerë, kupton? Në një kapitalist. Na prishni mëngjesin. Që që se bën kurr bukën me vete. Po pra. Po pra. Nëse është dikush që merr bukë me vete këtu, ky jam unë. Dhe më shëndet. Edhe me letër alumini. Edhe me letër alumini, po. Po, pra. Po. Edhe bura një disin. Edhe gazetë. Edhe përdor prapa të, shkoj la edhe letrën e aluminit atje. Po, po. Si një nënë. Sa të më. Te më spak kryen e mëgjesit, As Animals vjen tani me I see ghosts. I never see your crazy face. Smiling, laughing, screaming my name. You know that I'm a Jamaican. Eldi, mirë mëngjesi. Si je? Ju mëngjesi. Eldi Merovi. Po Blendi. Ça bëhet? Si për ditë. Si për ditë. I njëjti ritëm. Në një furgon. Një njerëz, një të shofera. E kuptoj. Një të taksi. Në një shpërthim, në një tritol, në një gjë? Një, jo, akoma, okej. Nga këto që informohemi sa kanë ish herët, po. Vetëm sa të dy zë. Çi çi bëjnë kështu në çfarë do mendjes për lajm fundit. Jepi pak pra. Patjetër Blend. Në këtë lidhje të parë kemi situata të mira për trafikun, koha me diell ndikon edhe sado pak në në në mbarëvajtjen e trafikut, sepse ditë me shi kemi shumë trafik, sidomos në orët e para të mëngjesit. Për momentin traktet kryesore janë të kalueshme. me trafik normal rruga e Durrësit, rruga e Elbasanit dhe rruga e Kavajës, me përqendrim drejt shesh Skënderbejit, gjitha krahat janë pa trafik, kemi unazën e sipërme rruga Bardhyl që na afron drejt qëndrës, me rrugën Ferit Xhajko me pak trafik, kemi dy kryqëzime që i kemi në këtë mëngjes me trafik është rruga pesë Maj dhe kryqëzimi i rrugës Siri Kodra pranë dispanserisë. Pjesa tjetër është skaji tjetër në zbritje nga rruga Bardhyl me pak trafik është bulevardi Zhan d'Ark Blend, Okej. Okay. Ehm um, Lajme të tjera? Jo, po shkoj, po shikoj lajme të tjera, po nuk dua ta teproj tani. Kështu që e lëm. Ja, ma mos i dhësh nga gazeta. Jo, jo, nuk bëj edhe sytë. Kjo është një njoftim amerikan, thotë kujdes nga tritoli. Ambasada amerikane në Tiranë, mesazh sigurie për qytetarët e saj në Shqipëri. Jo, e di çfarë është gjëja më e mirë për të bërë për shkakun që që këto t'i aplikosh për vete. Shqetësimin e këtyre aplikoje për vete, edhe edhe po mos jesh amerikan, edhe ja ku Dhe le ta kthejmë titullin shqiptar kujdes nga kujdes nga tritoli, po. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka theksuar në njoftim thotë se edhe pse nuk ka informacion specifik në lidhje me kërcënimet drejtuar kundra shtetasve amerikanë apo shqiptarë për atë punë, ne u kujtojmë atyre, thotë, pra neve në klubin e mëngjesit shqiptarëve, që të qëndrojnë vigjilentë kur automjetet e tyre i parkojnë në vende pa ruajtje. Tani ne i parkojmë në vende pa ruajtje edhe vetë. Po ta. Si një roje kështu, po sa rrugën kështu. Ose ndaj parkim privat. Mm, kujdes në vendin e mbaruar. Po. Sipas njoftimit, qytetarët shqiptarë, këtu thotë amerikanë, duhet të shmangin parkimin e mjeteve gjatë natës në zona jo të sigurta. Shumë nëpër lagje. Mm, shqiptarë, mos parkoni makinat nëpër lagjet tuaja. Merrini makinat, futini brënda në shpi Dhe duhet të kontrollohen vizualisht makinat e tyre Të parkuara për çdo send të dyshimt Thuhet në mesazhin e ambasadës mm -hmm. Ata e thonë për qytetarët e tyre Ne, ne po themi për qytetarët tanë Po Kështu që kujdes, mos i parkoni nëpër lagje Mos i parkoni në zona vizualisht të pasigurta dhe dhe duhet të ketë një person po pra që ta shohë herë pas herë. Një roje që ta kontrollojë atë gjithë natën. Kështu që çojini me lek. Parkingjet private. Çojini me lek. Jo, e mira në këtë situatë po, është po, po, të mbash vetëm biçikletë. Kur, kur ndjen erën e tritolit, është mirë pastaj. Ato lekët që ke paguar për për parkimin Ku të thashë 30000 lekë në muaj? 30000 lekë në muaj. Nuk as nuk të shkojnë në mendje. S'e nazi. O o. Kursi. O o plasi. Ehm, kjo është bërë keq fare, është ehm, Kjo është situata e rëndë. Është është nga ato situatat ku as neve që zakonisht i zgjidhim këto gjëra, nuk ofrojmë dot një zgjidhje. Ja ku gjetëm një gjysmë zgjidhje. Një gjysmë zgjidhje. Në fakt duhet të keni edhe kujdes ku duhet të hiqni xhupat për shembull, palltot. Pse? Po ja, për shembull, është varsja atje matanë, po, te dhoma tjetër. Po. Gjej gjej lajmeve, pak tritol aty, ti del rrugës edhe ja ku shpërtheve. Na vuri tritol. Se nuk po na dëgjon. Hajde mundi hajde. Djali më i mirë që kemi këtu. Po pra, shkon e hedh hije dyshimi. Ashtu do duket. Atë do ashtu. Ashtu do duket. Nëse po plas në Krime ndërkohë që Olta flet miq dashur, po plas në Krime. Ultimatum ushtrisë ukrainase në Krime, Bushati e ka përmendur vetëm pas 3 ditësh. Ë uh, thotë Gazeta Panorama, Gazeta Panorama me sa duket e nis me një kritikë diplomatike. Faqen e saj të parë sot, por që atje në Rusi Gjërat janë në tension të plot, 16000 ushtarë rusë janë zbarkuar në gadishullin e Krimesë gjatë fundjavës. 16000 trupa ruse bashkë me mjetet e tyre mm -hmm. u kanë kërkuar dy luftanijeve ukrainase që të dorëzohen. Uh, ndërkohë që ata kanë thënë se nuk do dorëzohen, Ukraina është akoma në gjendje gatishmërie dhe nuk e ka mbrojtur, si thua, gadishullin e Krimesë akoma, sepse në momentin që do fillojë ta mbrojë do të thotë që ka filluar lufta, lufta po. po. Ë, kështu që janë në në çastet e momentet e fundit. Pak më vonë do të flasim pak më shumë për këtë. Luftën e e Krimesë. E tretë botërore, siç e kanë quajtur. Dhe kemi një astrolog rus që dikur e ka parashikuar se do ndodhte. Që në mars pak më vonë, 2014 po, do të ndodhë diçka. Do të flasim, do të thoshim, mhm. sepse marsi është muaji Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Run boy run. This world is not meant for you.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 Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është në 7:52 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e martë, data 4 mars, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që të ndodheni. Okej, okay, jemi gati për anagramën edhe për ditën e sotme. Bëuni gati, miq të dashur, sepse Fjala që do të shkruaj tani është interesante dhe e bukur, dhe ju do të mund të fitoni një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches nëse jeni të parët me versionin e saktë të fjalës, ja ku vjen anagrama. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm dhe cila është fjala Blendi? Fjala Eri është Mhm. Mm Sheshapik. Hë mo Eri. Unë e kam gjetur. Bravo Olta. Olta është aq e eksituar, sa që e ka ai ka gjetur. Dhe e ka shkruar. Dhe e ka shkruar. Për të pasur një provë fizike që e ka gjetur. Sa që gjithmonë po. thonë, gjithmonë thoni që unë e shoh nga mesazhet, më ndihmon të qoftë. Si ka mundësi që si ka mundësi që e ke gjetur? Çfarë thotë kjo për ty? Mos është pak krahinore kjo si fjalë? Jo, nuk është puna se është krahinore si fjalë. Është puna që ca shtëpi nuk kanë Ca shpi kanë. Oh, jo, jo, s'ka ah. lidhje, jo. Në shpinë time nuk ka. Ah, nuk ka, ah, ah, ah nuk ka. Por kam dëgjuar shumë në fakt. Ah, nuk ka. Mirë, në rregull. Atëherë, unë dua t'ju them se Air One miq të dashur është smart carrier i Alitalias. Është një shoqëri e re dinamike që çon në Itali me çmime tepër të leverdishme, duke nisur nga 49 euro me një shërbim të përshtatshëm dhe transparent gjithashtu. Këto karakteristika bëjnë të mundur që Air One të dallohet në skenën ndërkombëtare si një shoqëri moderne që plotëson nevojat e të gjithë udhëtarëve, si të atyre që kujdesen për shpenzimet, ashtu dhe të atyre që kërkojnë rehatinë në udhëtim. Ne do të kthehemi mbas pak me më shumë në klubin e mëngjesit. Sheshapik në 069 20 70 222 është anagrama e ditës sot me Katy Perry do të vijmë me Dark Horse në këto momente. Përshëndesim nga Club FM në 100.4. Mirëmëngjes të gjithëve, 4 mars, sot ditë e martë. Yeah, we're looking at you go baby go go. Oh, we're right behind you. Keni ardhur, mirë se keni ardhur, miq të dashur, ishte Garbage me Cherry Lips, ora është tani 8:06 minuta, jeni me klubin e mëngjesit sërish në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ky program është i mundësuar nga Vodafone dhe Air One. Gjithashtu dua t'ju kujtoj se kemi dy filma për uh, Këtë fundjavë është fundjavë. Të enjten, të enjten tamam tamam fillon fundjava, unë të premten jam në gjendje mendore fundjavë. Ë Grand Hotel Budapest është njëri prej filmave, tjetri është Mr. Peabody. Ë, kështu që këta do të jenë dy filma që shfaqen gjatë të enjtes, premierë në Cineplex tek Tegu, është premierë ekskluzive, juve do të shkoni atje. të parët fare për të parë këto filma para se të shfaqen për uh, për gjithë të tjerët, mm -hmm. si thua në këto dy shfaqjet e para. Ë, uh, siç kemi bërë gjatë gjithë këtyre javëve me filmat e rinj të mrekullueshëm, një kinema fantastike siç është uh, shumë komode. Cineplex. Po. Ë, uh, por kemi nisur sot me një anagram që ka qëlluar e vështirë. Po. Ë, uh, ka qëlluar e vështirë, Shezhapik është anagrama e ditës së sotme, Shezhapik, Shezhapik, Sh E Zh A P I K. Kujdes. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për po, që në fitues uh, Amvisat e mira Janë ato Që e luftojnë këtë shezhapik Në mënyrë Po themi tani Heroike Tradicionalisht mm -hmm. Amvisat e mira nuk lënë asnjë shezhapik në shtëpi. Në shtëpitë e tyre të mos ketë shezhapik, por vetëm të ndrijë pastërti. Po të jesh nga Korça, duhet ta dish. Si domethënë, shezhapik? Mm -hmm. Po, kujdes, mirë. Është një shprehje që e përdorin. Po, po ka, ka lidhje dhe me një insekt. Mm -hmm. Apo jo? Po, ka. 0-6-9-20-70-222 Ju kemi bërë edhe një pyetje Për ditën e sotme Pyetja është Cili ka qënë shpenzimi më i kot Që keni bërë ndonjëherë Cili ka qënë shpenzimi më i kot Që keni bërë ndonjëherë Na ka shkruajtur Fatjoni Sot në mëgjes Na thotë se ka blerë një celular nga ata kinezët oh. Që i ka zgjatur vetëm një javë Kuptohet Imagjinohet Ky me gjasa ka qenë shpenzimi mm. kot Kemi Mund të po shpenzimi kot, më sepse thonë më shumë është një shprehje që thotë nuk kam para sa ta blej lirë, prandaj e bleva shtrenjtë. Në sensin që gjërat e blera më shtrenjtë do zgjasin më shumë, kështu që si thua është ekonomikisht. Do kursesh të po, para. Po. Kemi Elin që na ka shkruar, thotë mirëmëngjes klubi, shpenzimi më i kot ka qenë për disa rroba që kur i blej më pëlqejnë shumë, Dhe për të veshur nuk i vesh asnjëherë. Ah, është edhe kjo. Kam përshtypjen që është një nga problemet që vajzat e kanë përgjithësisht. Po. Justina ka shkruar se shpenzimi më i kot që ka bërë familja ime dhe jo unë personalisht është pagesa për legalizimin e shtëpisë që sot e kësaj dite është e palegalizuar. Mund të ketë shumë të tillë. Mund të ketë. Me të drejtë. Mund të ketë. Kemi Albin që thot mirëmëngjes, shpenzimi më i kotë është blerja e makinës, e ndërkohë 12.000 euro i lënë në mëshirë të fatit anës rrugës. Mm, një shtëpi në bregdet në Shqipëri, është shpenzimi më i kotë. Ishte, uh, që kishte ardhur shpesh herë si mesazh nga të ndryshëm. Po, këto shtëpitë e blera në Golem, po na thon për shkakun kështu. Apartamente andaj. Mhm. Mm Ku është bërë katastrofë dhe nuk bëhet më plazh. Kjo mund të jetë Kjo mund të jetë një një një shpenzim. Nuk e di. Nuk e di shpenzimi i kotë thotë është jacuzzi që kemi vënë, na shkruan një. Ë uh, të merr në qafë kështu, ideja e romanticizmit të merr mendjen, por po ta mendosh disi më thellë, nuk ja vlen. Do larë para dhe pas. Jacuzzi. Ti ke një jacuzzi në shtëpi, po. Mos përmend pastaj. Është po duhet larë para, duhet larë dhe vetë. Ne si popull me zilajmi vet. Mos përmend ujin e ngrohtë, thotë që nuk del me e mbush. Mm, po pra. Kështu që varja e romanticizmit, unë them po për prakticizmin. Bravo. Kshu duhet. Jo jacuzzi, kujdes me jacuzzi. Mirë, a do të kalojmë pak tek loja, miq të dashur, është loja e censurës tani në klubin e mëngjesit, një fjalë e censuruar nga Altini. Ju do të dëgjoni këtë klip, është nga një personazh i njohur, unë nuk e di se kush, Por në momentin që do ta dëgjoni duhet që të dalloni cila është fjala që Altini ka menduar të fshijë. E le të shohim nëse e gjeni, i pari do të jetë fitues. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Unë besoj që Çimi është po aq me këmbë në tokë sa dhe unë për të kuptuar që në të mirën e, e një perspektive është më mirë që ne Me sa duket paska një konflikt mes këtyre dhe okay, po, konflikt, me po. Çimin dhe me Henrin. Thot për të mirën e saj thot. Për të mirën e Çimit e kam. Okej, okay, atëherë Hervini është në rolin e shokut të Çimit. Po, në këtë rast. E dëgjojmë. Besoj që Çimi është po aq me këmbë në tokë sa dhe unë për të kuptuar që në të mirën e e një perspektive. Besoj se Çimi thotë është po aq me këmbë në tokë dhe aq Pip, pip sa dhe unë. Pra janë dy vlerësime. Mhm. Njëri është me këmbë në tokë, tjetri është i fshehur. Pip, pip. Sa dhe unë, pra po Hervini me nuk do i shihte këto po, gjëra vetë tek vetja. Është një karakteristikë nuk mund të pra ishte ka pra. dhe Çimi dhe ka të dy pra. Hervini. Është një gjë shumë e mirë. Po. E bie. E bie. Shumë mirë se e kanë vetë, e kupton këtë gjë. Normal, nuk mund të jetë e keqja. Po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja për fjalën e censuruar. E dëgjojmë edhe një herë të fundit se u bëra kurioz tani. Unë besoj që Çimi është po aq me këmbë në tokë sa dhe unë për të kuptuar që Në të mirën e e një perspektive është më mirë që ne të jemi miq. Okej. Okay. Okej, okay, në rregull. Kshu tha dhe Putini. Për Ukrainën. e kam batalje. Po le zot të sjeni, e shikoj. Ja ku e kam. Mhm. Shife. Putini thot. Nëse tensionet ngrihen, është më mirë të jemi miq. Oh. Besoj që Ukraina është faqë në këmbë të mirë për bashkë. Edhe unë. Nuk e di. Po nëse tensionet, miq të dashur, në kulm në Ukrainë në këtë moment ne do të fusim një këngë për t'i zbutur disi. Është uh, Martin Solveig bashkë me Lee Fields këndojnë Jealousy. Në këtë moment. Ora është 8:12 minuta jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Ora është 9:20 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s dhe siç ju thash pak më oh, parë, yes. duhet t'ju tregoj për këtë astrologun rus, i cili e ka emrin Pavel Globa dhe çfarë mm -hmm. ndodhur është në datën 25 mars të vitit 2011, uh, mbahet gjithmonë një konferencë Blendi të astrologëve nga gjithë bota në Moskë, siç është mbajtur edhe në 2011 wow. kur Pavel ka qenë i pranishëm dhe nga të gjitha gjërat që ka thënë është që ka thënë dhe ka parashikuar mm -hmm. që do të ketë një luftë të tretë botërore dhe do të nis. Dëgjoni pak, dëgjoni pak. Ose përgjatë lojrave olimpike dimërore që kanë qenë në Sochi, ose pas përfundimit të tyre pikërisht në muaj në fillim të muajit mars në vitin 2014. Tani mm -hmm. lojrat e Sochit me sa dimë ne kanë mbaruar. Por, atëherë, kur ky e kishte marrë shumë seriozisht dhe kishte filluar të jepte argumentat e tij, askush nuk e kishte besuar, madje një pjesë që kanë qenë prezent edhe mund ta kenë tallur, por është rikthyer sërish vëmendja drejt këtij astrologu rus, që e ka emrin Pavel Globa, pa, po, nga gazetarët, sepse kanë bërë një artikull, pikërisht pak ditë më parë kur ka filluar edhe gjithë kjo lufta uh, në Rusi dhe Ukrainë, çfarë ka ndodhur është që kanë rikthyer në kujtesë se çfarë ka bërë ky gjatë gjithë jetës. Unë gjeta, unë gjeta ca imazhe të Pavel mhm. Globas që ngjan me Nostra në atë. Nastradinin. Sipas gazetarëve rusë. Nastradinin ngjan, e më fal me Nostra, si ka më, Nostradamus. Nostradamus, po, okay. Sipas gazetarëve rusë që kanë bërë një rezume të jetës së këtij zotërie, Pavel Globa. Ai ka parashikuar saktësisht katastrofën e Çernobilit. Midis të tjerave ka parashikuar se çfarë do ndodhte. Po, në 11 shtator të vitit 2001 po, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po janë gazetarët tani që ah, po e kthejnë vëmendjen dhe që uh, po pra, po shikojnë me vëmendje se çfarë ka thënë dhe çfarë ka parashikuar. Po këtu thotë astrologu rus mm -hmm. ka shpallur lajmin e keq që në 2014 do ketë luftë. Po, në mars po, të 2014. Pavel Globa. ka predikuar thotë gjatë një konference për astrologët, shamanët dhe parapsikologjistët në Moskë në mm -hmm. marsin e vitit 2011 se lufta e tretë botërore do të fillojë në vitin 2014. Dhe pikërisht në mars. Po, tani mbetet për t'u parë nëse Pavel Globa ka pasur të drejtë, por që Tani në qoftë se nuk ndodh lufta, ky e di besoj se çfarë do pra. E di se çfarë rreziku ka marrë përsipër. S'do jetë më astrolog i njohur. Do jetë Nostradamus i i do kam zi. Nga ishte ky nga Rusia. Nga Rusia. Po, astrolog rus. Tallu ti tallu. Shikoje, shikoje sa sa të bukur e ka për këto grafika, gjithë mm. ngjyra gjithë kështu. Normal. Çi sa foto ka? Shiko te kjo për shkakun. Pavel Globas, astrologut rus. Edhe pse thuhet që ai nuk e kishte parashikuar se në cilin vend do të fillonte lufta e tretë botërore, por ka thënë shprehimisht se do të ketë një luftë të tretë botërore dhe do të fillojë në mars të vitit 2014. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit që na shoqërove me Pavlin. Le. Okej. Okay. Sa mirë që i doli parashikimi këtij. E tregoj vetëm. Po, atëherë unë unë po ndihmoj pak me këtë Icon Pop Songun. Pastaj do pyesim Oltën se ç'kanë thënë. Po. Mhm. Po. Ndërkohë, Lady Bia. Dua t'i ndihmoj pak. Dgjoni, dgjoni pak njëherë. Këtë melodi kërkohet artisti. Mm -hmm. Po ndihmoj artisti është një djalë. Edhe po ju ndihmoj prapë, duke ju thënë që është një djalë i cili kishte marrëdhënie me një vajzë artiste. Mm. Dhe tani është në një marrëdhënie të re me një tjetër vajzë artiste. Artiste. Ka ndërruar partnere domethënë në, ah, në komunitetin artistik. Mm -hmm. Që nga djalë artist, artist. Është një djalë artist, është një artist djalë, është një artist djalë. Emër mbiemër, kujdes. Janë dy goca, Altin Që neve i duam të dyja shumë Të në klubin e mëngjesit Dy këngëtare nga Britania e Madhe Që e kanë pasur këtë djalin po, me po. radhë Po, po, po, e gjeta, gjeta E gjete mi? Në fakt, dyshimi im ishte që në fillim që do ishte njëri nga këta djem Por tani i rashë kokës E ke parasysh? Me vajzën tonë. Me vajzën tonë, bravo. Kështu e kam. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Le të shohim nëse gjeni dot se çfarë është në Icon Pop Song, miq të dashur kërkohet emri i atij artisti. Tani do të dëgjojmë nga No No No, është Pumping Blood, ndërkohë ora është 8:29 minuta. Ju jeni në klubin e mëngjesit, valët e Club FM. Ora është 9:28 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin. Pezhishka. Po ku jam? Mirë se keni ardhur tek pezhishka jonë, miq të dashur, Pezhishka është anagrama e ditës sot me Pezhishka Shesha Pik. Teuta fiton një orë nga primi mua. Bravo, bravo, bravo. Bravo Teuta, bravo. Të lumt. Pa jam sova dhe diçka. Okej. Okay. në rregull me këtë. Në rregull. Vazhdon situata e tensionuar në Rusi miq dashur, siç ju kam lajmëruar çdo orë. Deri më tani kemi edhe një pyetje për ju juve këtu në klubin e mëngjesit. Dhe Pavli ka thënë që mund të plasi. Mund të plasi në 2014-ën, ka thënë në mars, në mars, mars. 2014. Pavel Globa Uh, astro, astro, astro, astrologu, astrologu rus. Po, kosmonauti i madh rus. O le le le ta krahasosh me Yuri Gagarin. Yuri Gagarin i tjetër. Oh. Yuri ky nuk është Gagarin, është Yuri Kakarin. Që që Kakarin. Që Kakarin, e kupton? Në përmendje. Kakaris, po. Faleminderit Altin. Cili ka qenë shpenzimi më i kot që keni bërë ndonjëherë? Është pyetja që kemi për juve sot, a cili ka qenë shpenzimi më i kot? Që keni bërë ndonjëherë, ë uh, kam shkuar te psikiatri, thotë dikush dhe gjeta që psikiatri ishte komplet i çmendur. Kishte nevojë për psikiatër. Vlora, po. Kam u shihën thotë që ne vijmë nga varfëria dhe bisht qeni do mbetemi. Brezat e ardhshëm mbase do të shërohen. I ka shkruar njëri në ah, koment. I ka kthyer përgjigje. Me kuptimin e plotë thotë ai se gjithsa tjetër është kjo. Dita për ditë lekët e duhanit dhe do e bëj dhe nesër. Mos ta gëzoj, mos të na gëzoj as pak. Mos jetën. Autokritika thotë. Ëh, uh, se më është regjur lëkura për sa i përket mm. autokritikës ndaj harroni duhanin Dhe po shkruaj për një gjë tjetër thotë, i bëra një dhuratë vite më parë dikujt, edhe pse shumë simbolike, ishte një dhuratë 80 deri në 110 euro thotë. Dy dhurata në një ditë me pak fjalë dhe pastaj dëgjova të më thoshte, "Po ti doje të më helmoje?" Çfarë? Ja. Uh, uh. E nuk e di. S'e kuptova këtë. Mund të kenë qenë alkool për shkak të dhuratave. Ë uh, kur i vura motor nafte makinës e cila kishte ishte me benzinë, ka shkruar Edisoni. Ky ka qenë harxhimi më i kot që kam bërë ndonjëherë. Po pra, se ka bërë naftë për makinën me benzinë. Po, ia ka hedhur brenda dhe ka prishur makinën. Jo, jo, ka ndërruar motorin thotë. Jo, jo, i hodha. Ah, jo. Më fal, po ke të drejtë. Ka ndryshuar po, motorin. Ngatërrohem. Kur i vura motor nafte, po, pra, makinës. Nëse nuk gjen motorin me benzinë. Pse bë? Ka ka probleme. Ka probleme, ha? Okej. Okay. Kemi dhe Eldin që mund të na sqarojë më qartë. Do ecë më shpejt edhe ai me ujë. Me sa duket çfarë nuk ecën shpejt, nuk merr. Po pra, si nuk mbushet. Okej. Okay. Pyesim Eldin, miq dashur nga Radio Taxi Classic, se si është gjendja në trafik sot mëngjes. Ne vetë duam që ju të na shkruani në 069 20 70 222, mund vini edhe në faqen tonë në Facebook, facebook.com fraksion klubi mëngjesit, se cili është shpenzimi më i kot para që i keni çuar dëm, ndoshta. Edhe këtu ka dhe një element humori, se njeriu nuk është ndjerë keq akoma që i ka shpenzuar, kupton? Normal. Por ka për shembull njerëz që thon lekët e çuara dëm më janë lekët që i dhashë aty me gomone, për me më çuar në Itali. Se në Itali më gjeti belaja, nesër, pastaj është histori tjetër. Themi tani tek Eldi. You know that I'm a Jamaican. Okay. Përshëndetje. Përshëndetje Eldi. Mirëmëngjesi përsëri. Tregon në nana, na, në. Patjetër në këtë lidhje të dytë Blendi. Kemi situatën me trafik, mund të them, mund ta përkufizoj unazën e sipërme me një ndërrim rakat në thonjëza se jemi bërë dhe pak shumë me shprehje të lezetshme Blendi. Ndërrim rakate trafiku Blendi. Rakat. Pra kishim në lidhjen e parë trafik nga rruga Bardhyl nëpërmjet Ti do të thuash rokad. Rokad. Aha, okay. Rakate, okay. Më mirë. Me trafik pra ishte lidhja e parë drejt stacionit të trenit, pjesa e rrugës Bardhyl. Në zbritje Unaza dhe pjesa nga Ministria e Jashtme dhe nga Agjencia Telegrafike Shqiptare drejt urës së Rrugës Elbasanit kishte trafik, për momentin janë të kalueshme dhe me trafik normal. Kemi trafik të përqendruar drejt qendrës nëpërmjet rrugës së Dibrës dhe nëpërmjet rrugës Hoxha Tahsim, nga kryqëzimi me rrugën Bardhyl deri te sheshi Avni Rustemi ka trafik, bulevardi Zogu i Parë vetëm në një sens nga stacioni i trenit drejtim qendrës me pak trafik, bulevardi Dëshmorët e Kombit nuk ka trafik, një pjesë e një pjesë e Unazës Blendi Është bulevardi Gjergj Fishta në zbritje nga gjykata e rrethit Tiranë, drejt urës pranë shkollës Vasil Shanto ka trafik në zbritje, edhe Muhamet Gjollesha që na lidh drejt kryqëzimit 21 Dhjetorit me probleme deri te kryqëzimi me Myslym Shyrin. Tirana e Re vjen ndryshe në këtë lidhje të dytë Blendi trafik në rrugën Abdyl Frashëri nga libri universitar deri te sheshi Uillson dhe rruga Sami Frashëri pa përjashtim nga shkolla Edit Durham deri tek ura e drejtorisë dhe Myslym Shyri në ngjitje afër Albtelekomit pra deri te kryqëzimi me Bulevardin Dëshmorët e Kombit ka trafik. Kështu që kjo lidhje e dytë për mendimin tim ishte shumë ndryshe dhe me me trafik me probleme. Faleminderit mhm. Eldi, a mund t'ja bëjmë dhe Eldit këtë pyetje? Se cili ka qenë shpenzimi më i kotë që ke bërë ndonjëherë? Nëse ke bërë një shpenzim të kotë Eldi. Po Blendi, un faktikisht unë kam punuar shofer taksi, kam qenë taksist dhe kam qenë në një blerje mjeti midis një Volkswagen dhe një 240 që siç i themi ne Benzi. 240 Benzi, po, po, po. Dhe unë bleva makinën që lëviste diku te 200.000 lekë, qe diferenca midis. Kë bleve ti? E ku se çfarë? Okej, okay, ciao, mirupafshim. Kalofsh bukur, mirupafshim. Eldi me klasik miq dashur sot me një shpenzim të kot ka bler Volkswagen. Ndërkohë që ka të tjerë në dhomë këtu që kanë bler Volkswagen. dhe aq kanë pasur mundësi që të blejnë dhe nuk janë bërë pishman. Dhe janë të kënaqur. Po. Me Volkswagenat e vegjël. Gjërat mm. shumë të tensionuara akoma në Rusi miq dashur bëhet fjalë për një karrige ku të gjithë duan të ulen nëpër karrige se janë lodhur ka kaq muaj Dhe s'ka karrige. Nuk rrinë shikoni ngjarjet e kam nga nga CNN-i, mm -hmm. Ka gra për shembull këtu që i luten Zotit për karrige, duan të ulen gjithë burra këtu shikoji si rrinë gjithë këmbë. Nuk ka karrige, është edhe një është edhe një barrikadë me ushtarë që i thonë nuk ka. Është e tmerrshme. I pengojnë zonjat. Rrinë ata kanë vendosur mos ulen as sekondën derisa të kenë një vend ku të ulen. Madje ca janë nisur për të kërkuar karrige në për pyje. Shumë trishtë. Ose do presin të do plasi lufta. Një, uh, një ja, Më jep një karrige o vlla. Jepni jepni një karrige, është është titulli i këngës që po këndohet në në Ukrainë. Nuk e kupton ç'është kjo punë thotë. Jo, është është tmerr i madh atje. Ëh, uh, por çfarë ka ndodhur është që të gjithë janë, si thua, në anglisht e quajnë stand off, po ballë për ballë njëri tjetrit, tamam doli fjala e filmit që kemi bërë neve këtu. Ku është uh, Arben Imami thuaj për shembull tani? Se më duket se ka qenë te filmi Ballë për ballë. Dhe po të ishte po, akoma ministër i mbrojtjes në këto momente për shembull, ndoshta. Mund ta sqaronte më mirë situatën. Mund ta kishte zgjidhur, po. po. Mund ta kishte zgjidhur. Ben Imami e kishte zgjidhur. Por që situata është e komplikuar. Është vështirë është. Kemi dhe Pavlin, i cili ka thënë që në mars mund të plasë një luftë e po, tretë botërore. Po, po, po. Ëh, po. dëgjoje këtë që nga një plak që vërtet thua, mund ta dëgjojmë një moment se çfarë thotë? We have all the elements here for a very tense standoff, but it's not quite as tense as it appears. Por uh, gjithmonë mbetet një tension shumë shumë shumë i fortë midis uh, dy vendeve dhe s'ka karrige asgjëkund siç mund të shikoni nga pamjet miq të dashur gjithë janë në këmbë. Jepet ndonjë orë se kur mund të plasi? Nuk dihet. Nuk dihet Olta. Nuk dihet Olta. As me përafërsi. Kur mund të plasi? Po shumë e tensionuar është. Nesër pasnesër mos jemi duke qeshur për këtë. Po tek neve ka filluar në një farë mënyre. Më tha, më tha kolegu Enkel Demi që ka pasur një shpërthim tritoli sot në mëngjes. Sot në mëngjes. Sot në po. mëngjes po, e thashë unë që ka filluar, nuk ka filluar akoma, isha gabim. Në 7:40 kishte vërtet kishte filluar. Ka ka shpërthyer. Ku në çfarë vendi? Diku këtu në Tiranë diku, nuk e di. Këtej nga qendra do jetë diku. Ku ta di unë se ku? Nuk e dim se ku. Ato mund të ndodhin kudo, kjo është e bukura e tritolit, që ti asnjëherë nuk e parashikon dot. Zot na ruaj. E kupton? Okej, mirë. Do të gjejmë pak në lojën e fjalës së censuruar miq të dashur klipin që kemi për ditën e sotme. Le të shohim nëse do t'ia dilni dot është drejtori i teatrit kombëtar Zoti Hervin Çuli. E dëgjojmë. Besoj që Çimi është po aq me këmbë në tokë sa dhe unë për të kuptuar që në të mirën e, e një perspektive është më mirë që ne Ashtu siç është dhe ai. Ashtu si dhe unë. Mm. Okej. Okay. Besoj që Çimi është po aq me këmbë në tokë sa dhe unë për të kuptuar që në të mirën e, e një perspektive është më mirë që ne... Është i mirë me të mi miq thotë më tej 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Mhm. Mm më duket se ti po bën një anagram tjetër apo gaboj? Po kemi anagrama sot në klubin e mëngjesit si Një seri kuicesh me anagrama nga Para dhe këto po i bëjmë para luftës së tretë. Nga qytete të ndryshme të vendit. Ta hedhim. Po do ta hedhim. Kuic me seri. Dhe cila është anagrama? Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ky program është i mundësuar nga Vodafone dhe Air One. Ora është tani 8:43 minuta dhe është koha Për lajmet skeç me Altinin. Politikanët nuk e deklarojnë pasurinë për të mos ofenduar shqiptarët e thjeshtë. Sipas një qëndrimi të shumicës mbi 3 të pestat e deputetëve të kuvendit të Shqipërisë, politikanët shqiptarë nuk duhet ta deklarojnë pasurinë e tyre reale në mënyrë që të mos prekin sedrën e shqiptarëve të zakonshëm. Unë mendoj se po të tregojmë gjithë pasuritë që kemi, do të ishte si një shuplakë në fytyrë për miliona shqiptarë që mezi e shtyjnë jetën në kufirin e varfërisë ekstreme. Do të ishte një mungesë flagrante respekti, thotë deputetja Lingota Floriri. Po si mund t'i tregoj unë atij shqiptarit të pastrehë që kam kompleks vilash me qira në Spanjë? Pyet një ministër që dikur ishte langaraq, por tani është bërë super miliarder. Si mund të tallem unë me ata që s'kanë të hanë, duke u treguar sa miliarda mbaj në bankat e Zvicrës? A e kuptoni që ky popull nuk e meriton këtë fyerje? Na zë mëkati ministri super miliarder që nuk e deklaron pasurinë për respekt të popullit që e ka zgjedhur. Bravo i qoftë. Oh, faleminderit Altinia. Pagesën mujore të palestrës nja 3 vjet e kam harxhuar kot më kot. Shpresa vdes e fundit ka shkruajtur Korçarka sot mëngjes. Thotë kam një siguracion që s'e kam përdorur kurrë, kam abonime në revistat që m'i kanë shitur nxënës e studentë nga ata që të vijnë te dera e shpisë dhe nuk i kam hapur këto revista ndonjëherë, por hajt gjynah thotë. Kam atë fshesën robot që e mora që të mblidhte ndonjë pluhur a ndonjë qime qeni gjatë ditës, por e imja ka qëlluar qorre S'i shikonte këmbëzat e kolltuqeve dhe mbeteshe gërr e gërr aty, kështu që përfundoi në plehra. Edhe thotë pastaj kam produkte nga ato që t'i dërgojnë automatikisht çdo muaj, e që s'janë harxhuar as çereku i të parës kur të vjen shishja tjetër, po ti nuk bëhesh mbarë për t'i anulluar pa kaluar nja 3 a 4 muaj derisa të të vjen koha. Thotë dhe telefoni i shtëpisë që është bërë sa për t'u acaruar nga telemarketuesit, e plot e plot të tjera harxhime të kota. Kështu që ka edhe nga këto. Ka pafund, pafund pra. Ka edhe nga këto. Shihet. Po. Ëm um, kanë shkuar për shembull kam një bilet nga Bel Air, thot ai, është harxhimi oh. më i kot që bleva ndonjëherë, sepse se nuk nuk hypa ndonjëherë në avion. Faleminderit. Faleminderit Bel Air. Okej. Okay. Dikush tjetër thotë është e zorshme si pyetje. Ta kisha ditur thotë që do të vija në Itali, nuk do bëj do bëja një paj më të vogël. Si si ishte ajo? Paja, do bëja pajë, shpenzimin pajës. Po. Po. Kan shpenzuar për pajë, edhe mhm. pastaj kanë vajtur në Itali. Emigrant ndoshta. Normal. Edhe s'u ka hyrë në punë paja. Çka kanë qenë këto? Sa më vetë smë. Çfarë ku do të thonë? Është gjë. Batanie. Batanie. Centro. Një palë atlete thotë uh, të tipit Adidas në thonjza të blera në shitoren e një kinezi. Çmimi ishte vetëm 20 euro, çmim ky mjaft i volitshëm për atlete të tilla. Thotë i mbatha nja 2-3 ditë dhe menjëherë u shqyen. Oh, uh, vetëm oh, atëherë e vërejta se në vend të Adidas në fakt ishin Abidas. Oh, Ndërkohë kemi një mesazh tjetër nga Ketlina që thotë shpenzimi më i kotë ishte kur i dhash borxh para një jave 300 dollar një të njohuri që po bënte si shpirti i shejtanit duke më gënjyer, thot, dhe herët e tjera kur kam lënë dollarët në kazino. Po ah. ashtu, fustanet e veshura nga një herë të vetme që uh, nuk i përdor më dhe i kanë zënë frymën dollapit. Harxhimi më i kot është kapja e Interit, thot të dielën. Në loto kanë luajtur Interin edhe. Mhm. Mm e kupton? Kanë humbur, nice. Okej, okay, nice. Po luajte loto diç. Po. Edhe Milanin mos. Shumë keq ishte. Ej, kemi një seri anagramash miq dashur nga qytetet e vendit. Bellanissa. Bellanissa ishte, ishte para. para. Bellanissa. Që do thot Elbasani. Oh, bravo, ishte. Bravo, ishte. Ka gjetur Mirgeta fiton një lule nga bota e luleve. Mirë, mund të bëjmë një tjetër shpejt e shpejt? Yes. Shumë shpejt, me një herë. Mund të jetë një fshat i ri, nuk e di. Mos më shiko mua. Dhe është Daranas. Daranas. Në Daranas. Oh. Ke qenë ndonjëherë? Po. Ah, në Daranas. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Shkoi një Tiranas në Daranas. Po. Kjo mund të ishte një histori. Ora është në 8:53 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Mm-hmm. Dua t'ju kujtoj diçka Blendi që Air One është një shoqëri e re dhe tepër dinamike që të çon në Itali me çmime tepër të leverdishme, duke filluar nga 49 euro dhe me një shërbim shumë të përshtatshëm dhe transparent. Pra. Këto karakteristika bëjnë të mundur që Air One të dallohet në skenën ndërkombëtare si shoqëri moderne që plotëson nevojat e të gjithë udhëtarëve, si të atyre që kujdesen për shpenzimet e tyre dhe për ata që kërkojnë rehati në udhëtim. Faleminderit Jeri. Asi gjë blen. Se kush ka thënë Calvin Harris në lidhje me këngën tonë tek Ike Pom uh, Ike Pom Pop, Pop Song, djali djali që ka marr gocën tha Altini pak më vonë. Ka thënë një ditë shumë të madhe. Niku, bravo Niku. Niku. Bravo Niku. Fiton dy bileta për në Cineplex. Mm. I cili kohët e fundit mm-hmm. është me Rita Ora. Është me Rita Ora, po. E bëja kalon. Po a nuk janë ndar? Jo, jo, ja. s'e ndar, Olta ishin thjesht thashetheme ose Calvin Harris. Gojë të pra. këqija. Bravo. Okej. Okay. Kjo melodi ishte nga Calvin Harris. Mirë, dëgjojmë tjetrën tani në klubin e mëngjesit, duhet titulli i këngës E kemi luajtur këtu në klubin e mëngjesit këtë këngë. A mund ta dëgjojmë edhe një herë? Është këngë e njohur Duam titullin e këngës 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin po qe se fitoni 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Po dëgjohen zhurma Jeri Po pra, u hapita është një këngë që dua ta tregoj për uh, dy momente mm -hmm. Po e kam duke e luajtur këtu. Një sekond. Okay. Si duket deri tani? Interesante. Ok, ta luajmë tamam? Dakord. Fillon me trafikun e Tiranës. Do shikosh ca personazhe që i njeh. Kënga quhet, Love Can, dashuria mund. Po dua që ta dëgjosh me vëmendje, sidomos të dëgjosh Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Run boy run. This world is not meant for you. Run boy run. They're trying to catch you. Run boy run. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy. Mesazhdërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës, midis orës shtatë dhe dhjetë, në klubin e mëngjesit në Club FM në njëqind pikë katër. Ora është nëntë e tetë minuta, kemi mbërritur në pjesën e tretë të klubit të mëngjesit për këtë të martë të datës 4 mars. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe me sa duket parashikimi i motit nga Olta, ka qenë mjaft i saktë. Po, vërtet? Po. Se do bjerë shi? Po duket sikur u vren pak. Okej. Okay. Dëgjoni edhe një herë këtë këngën që është duke u kërkuar tani miq të dashur në Icon Pop Song. Kujdes. Është kënga It Girl. Oh, e ka gjetur. E ka gjetur Sevi dhe fiton dy bileta për nesër. Nëse do të kërcesh këtu? Plex. Exact. It girl nga Jason Derulo ishte, okay, në rregull. Kush ishte fitues sot? Sebi. Unë dal tani në. Okay, faleminderit. Okej, okay, tjetra tani është kjo, miq të dashur, kërkohet artisti. Me vonë se ka pasi. A pra? Se cila ishte? Kërkohet artisti që këndon këtë melodi miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mhm. Mm Ndërkohë, ë uh, do të kujtoj edhe për këtë librin që sapo ka dalë, Penelopa në luftë. Do të kemi uh, do të kemi Aida Baren këtu në studio, njërën nga ditët e kësaj jave, mm -hmm. për të mhm. folur pak për këtë librin, por është po ta ndjesh Jeri, po ta prekësh kështu, është akoma i ngrohtë. Po sa ka dalë nga shtypi? Sa ka dalë nga furra? Është akoma i ngrohtë si libër, është uh, botimi më i ri, miq të dashur. Ky është libri i parë i Oriana Falaçit. Dhe është shkrimtare e njohur italiane. Është shumë e mirë. Po. Ky është libri i parë që ka botuar, ka botuar në vitin 1962 dhe është botuar menjëherë në 11 vende të botës, Penelopa në luftë te ky libër. Pra autorja e re përshkruan me kurajë një dashuri antikonvencionale dhe kozmopolite. Është historia e një shkrimtareje të re e dërguar në Amerikë për të gjetur frymëzimin për subjektin model modern të një filmi. Historia e një gruaje e cila e huaj në New York nuk nguron të sfidojë padrejtësitë e një shoqërie maskiliste, duke u përballur me tematika si homoseksualiteti, aborti dhe integrimi racial që janë aktuale mm -hmm. akoma dhe sot. Falaçi flet për veten, për takimin e saj me Amerikën dhe për idenë mbi Amerikën, atë të parën, iluzionin dhe atë të mëpasmen realitetin. Kështu që është shqip, shqipëruar nga Beti Njuma meqë ra fjala, që i jep lajmet në shpinë tonë, nuk e di mhm. se çfarë funksioni ka në shpinë tuaj. Por uh, Beti Njuma i jep lajmet në shpinë time në orën 3, kështu që um, Oriana Falaçi. Bravo. Në shqip, libri i saj i parë, tani në një librari pranë jush nga botimet Pegi. Ne do të japim Ndërkohë, loja e censurës është ende duke vazhduar. A mund ta shikojmë këtë lojën? Mund ta dëgjojmë dhe të ndihmojmë njerëzit se vërtet që aman ndihmoj pak njerëz. Ka qelluar shkëmb graniti. Po pra. Unë besoj që Çimi është po aq me këmbë në tokë sa dhe unë për të kuptuar që në të mirën e, e një perspektive është më mirë që ne të jemi miq Do i japësh një ndihmë Altinit? Kan thënë i zgjuar Altini. Po në një farë mënyrë Olta janë afruar më shumë nga të gjitha fjalët. Ktu është ekuivalente me i zgjuar, ha? I përgjegjshëm. Ktu i zgjuar ka thënë edhe këtë pothuajse. I vendosur. Okay. Profesional. Jo. Realist. Jo. Jo. Këto kanë thënë Altin. Realist profesional. Ai njeriu është më afër aty. I zgjuar tha Altini, është më pranë. Shumë i zgjuar ose shumë i 0-6-9-20-7-0-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Ndërkohë do të kemi një tjetër anagram Po, mundem? Patjetër Dhe cila është fjala Blendi? Kope shqip oh, Kope shqip 0-6-9-20-7-0-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për të qenë fitues kope shqip Një gjithë dashur K-O-P SHIP. Kope si kope dhensh po. ose dhish. Po një kope me anije angleze. Po si anije. Like ships. Është shumë e thjeshtë. All right. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Kur të kthehemi, do të gjejmë ca gjëra shumë interesante nga bota e komedisë amerikane. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on radio club FM 100.4 enjoy it people Mirë se vini ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike i dua t'ju kujtoj datën 5 mars ora 18 është ndeshja miqësore e kombëtares së Shqipërisë midis Shqipërisë dhe Maltës pra është nesër pra është nesër mbrëma mm -hmm. 18 do të jetë në Durrës Run Boy Run nga Woodkid. Po, dhe Eri ka qenë e para. Duket sikur vajzat janë më të shpejta me këto. Atëherë, në orën 18, në datën 5 mars është ndeshja e kombëtares Shqipëri Maltë në Durrës do të luhet. Ne do të kemi bileta, Olta shënoji bashkë me librat e Oriana Falaçit. Të po. japim edhe çifte biletash për për ndeshjen e kombëtares në Durrës. Patjetër. Okej. Okay. Mhm. Mm shënoji ato, se kemi kemi disa lojëra për të bërë. Kështu që në fund fare kishim këtë anagram nga vende në Shqipëri tham miq të dashur dhe kjo ishte Kopeship. Kopeship. Kopeship. Kopeship. Që do thot Peshkopia. Oh, bravo, bravo, Peshkopia. E ka gjetur Marcela 228 e mbaron numri dhe fiton librin Penelopa në luftë. Penelopa në luftë. Gjithashtu kanë gjetur edhe fjalën e censuruar. Mos ja fut kot. E kanë gjetur në fund dhe Hervin a mund të jap dy biletat e para, të lutem. Mm -hmm. Për të kuptuar që kjo situatë mm -hmm. duhet të ngelimi miq. Okej. Okay. Do të kemi një anagram tjetër. Do të kemi një anagram tjetër Jeri, por duhet të ta jap ty fjalën për njërën nga historitë e tua. Gazmore. Uh, nëse Gazmore. në këtë rast, në këtë histori. More gaz, more gaz. Vlen oh. shprehja që të gjithë kinezët duken sikur janë të njëjtë. Do të thonë, përgjithësisht unë kam dëgjuar që... Uh, që nuk bëhet një dallim kurse Pastaj duhet të ambientohesh që të kuptosh se cila është diferenca nga njëri te tjetri. Jeri unë mendoj që atyre u dukemi ne të gjithë njësoj Jeri. Po, edhe ne ashtu i shohim ata. Madje shumë distej dhe Altini. Po Altini, po, jepi. Urdhëro. Po them Jeri këtë postulat që sapo the, uh -huh. mund na e lësh ta nxjerrim ne në fund. Ti ndërkohë tregoj historinë. Bëhet fjalë për një mësuese të re në një qytet në Kinë që quhet Wuhan, është 28 vjeç kjo mësuese Altini E ka emrin Xufej. Xufej. Çfarë po, ndodh është që kjo në klasën e saj ka gjithsej 22 nxënës, mm -hmm. por prej 22 nxënësve, 20 të tjerët janë binjakë. Po, oh, ah. çfarë? janë 10 palë binjakë. Do të thotë 20 binjakë. Vleka ajo shprehja që thonë të gjithë kinezët janë ja, binjakë. Pra, unë jo pa qëllim me njerëz janë binjakë. Dhe çfarë ndodh është që kjo mësuese e re 28 vjeçare ka uh, shumë probleme për t'i dalluar nga njëri tjetri, jo se në këtë qytet shquhet për numrin e madh të binjakëve, por ka rastisur, po që në klasën e saj binjakët të jenë në të njëjtën klasë. Yes, I ka vënë numra kjo. I ka vënë nga një bluzë. Binja, binjaku 3, binjaku 7. Por ajo nuk bën dot dallimin nëse 7 do të ulet te 4. Jo njëshi te dyshi, 7 te 3. Dhe një nga problemet që ajo has përditë është uh, kur do ti të ngrejë dikë prej tyre në mësim, nuk e kupton nëse ngrihet i duhuri apo mund të ngrihet dikush dikush tjetër. Mm -hmm. Megjithatë, ajo do t'i vendosi, ka gjetur një zgjidhje që numrat në fakt t'ua vendosi përpara bluzave për t'i bërë një dallim akoma më të mirë. Faleminderit Jeri. Në kuicin me seri nga vende në Shqipëri, miq të dashur, e radhës është kjo tani. Kujdes. Një shenjë pavendosmërie ndjej Jeri uh -huh. Një shenjë as po as jo Pjo Kje vërësysh pjo? Kosova pjo Kosova Pjo. Kjo është anagrama oh, e radhës vende shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Në Shqipëri Kosova Pjo. Kosova është vend shumë i bukur. Ama edhe tash. Edhe edhe Olta që është me këmbë në tokë dhe po aq inteligjente sa dhe unë. Po. Mhm. E kuptoj që kjo nuk është shumë e vështirë. Kosova Pjo. Kosova Pjo. Kujdes. Kosova Pjo. E dini që ju të dy kinezëve u dukeni njësoj? Ashtu jemi. Po. Në fillim fare ka dal ka dal një video mhm. nga mm -hmm. njëra nga vajzat atletet amerikane që ishin në Sochi, e cila në videon që e ka printuar e ka e ka lëshuar në Twitter tregon një ujk. Ah. Dhe ujku, ajo është duke xhiruar nga dera e dhomës së saj në Sochi. Oh Atje në Sochi ku është kjo? E ke parasysh gjatë lojrave olimpike mm -hmm. dimrore. Edhe është kthyer madje ka dalë nga dera dhe ka filmuar ujkun ndërsa shkon atje. Po. Wow. Po po, Jimmy tani është duke shpjeguar që ka pasur të bëjë dhe ky me këtë video. Mm, Do thoni juve ç'ne? Po po po, në fillim fare çfarë ndodhi është që të gjithë emisionet në Amerikë, në të gjithë Ku diun uh, mediat e ndryshme nga emisionet e mëngjesit tek ato darkës e kishin këtë videon dhe mori fjala dhenë që në Sochi, në mes të hotelit të sportistëve atje, Paska një ujk edhe një ujk që në liri. Ndërkohë që ujku shpjegon Jimmy nuk është i vërtetë. Por këta, këta e kanë uh, shpikur të gjithë. Kanë bërë një lojë. Aha. Sepse çfarë çfarë Jimmy po shpjegon? Shikoni këtë, që kanë ndodhur në media. Check out what loser Kate Hansen shared on Twitter. It looks like maybe a husky, except for it's not. Whatever it is, it's a rather beautiful creature. Për dhe fillon edhe dyshime që është një kapur. Po çfarë është? Të gjithë po flasin. Jimmy pastaj shpjegon se të gjithën e ka sajuar Jimmy vetë bashkë me bashkëpunimin e sportistës. Mm. Po, kanë qenë ata që e kanë filmuar këtë në një set, të cilin e kanë e kanë bërë vetë në Faqen e në në shikoni tani videon e plotë. Tani do tregojë videon e plotë. The rest of the clip. This is the whole thing. Është fillimi një um, tregohet korridori. Ujku që për qejfin e vet bredh korridorit të hotelit. Në në emision kanë ndërtuar një set, shikoje, i gjithë seti është fallco. E ka ndërtuar wow, që të duket wow, tamam wow, si hoteli wow, wow. në Sochi. Pasi kanë marrë ca fotografi nga hoteli, e kanë bërë të gjithin fallco. Dorm and we hired a wolf also. We hired a, a real wolf. not a not by the way, not a husky or a dog like everyone kept saying on the internet. Uh, the wolf, in fact, uh, we have the wolf. The wolf's name is Rugby, and um, there's Rugby and his trainer Molly. Now, Molly, what percentage wolf is Rugby? So Rugby actually is a Timberwolf mix, um, and so we don't know for sure the percentage. We did rescue him, but uh, we believe about 80 to 95 percent wolf. Ora është 9:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit, te Klan FM 104 dhe në ekranin e Klan TV. Ja ne njëri me një nga historitë e saj interesante. Atëherë dua t'ju tregoj një gjë që ka ndodhur, por që është e çuditshme, po, se nuk e di nëse mund të ndodhë prapë. Bëhet fjalë për një histori ku një gocë punonte në një dyqan dhe pronari vuri re që ajo kishte vjedhur. Kishte vjedhur para. Mos, mos vjedh. Një ditë. Por çfarë ka bërë është ndryshe nga historitë e tjera që kur pronari kap punonjësen e vet duke vjedhur e pushon nga puna, këtë herë ka ndryshuar historia sepse në të vërtetë pronari i ka rritur rrogën. Ëh. Ndoshta ka kuptuar që zonja që punonte për të ka pasur probleme ekonomike mm -hmm. dhe për këtë arsye nuk e ka ndëshkuar siç mund të bënte një pronar tjetër, por ka vendosur t'i rrisi rrogën, duke i dhënë të kuptojë asaj që, që nuk vid... duhet ta bësh këtë veprim, por më mirë mund të vish dhe të më qash hallin në një farë forme dhe unë do të të jap ndihmën time në këtë formë. Le tash është një histori shumë e çuditshme sepse ndodh rëndom, por jo të gjithë kanë sjelljen e këtij pronarit si në këtë rast. Një lum zakonisht kur i vjedh njerëzit ofendohen, por ky djali Në ai e ka kapur nga kasa duke vjedhë ato 50 euro dhe ka kuptuar që zonja kishte probleme ekonomike dhe Po çka kemi motër i ka? Po pse vjedh mi motër? Po sa halli ka hajde ulu këtu, hajde ulu këtu. Trego mua pse vjedh ti. Hajde, hajde, po po tash e kshu i vi apo jo? Po shumë e çuditshme si ngjarje. Kosova po Jeri, çfarë do të thotë? Lum Gersi, doni një tjetër nga këto. Yes. Janë vende në Shqipëri të kthyera në anagram, kjo është shumë e bukur. Oh yes. Vesa, Vesa, e ke parasysh vesën e mëngjesit. Mhm. Mm teknikisht çfarë është Vesa? Këngëtare. Ose teknikisht Ore, përbërja, përbërja Uj, uj, uj, uj, uj, a, pra, uj Vesa është e përbërë di uj Di uj Vesa di uj Vesa di uj Po t'i shpjegosh një italiani, për shembull që vesa është uj, di uj, është e bërë di uj Vesa di uj Është anagrama e ditës së sotme në këtë seri me anagrama miq të dashur nga qytete e vende në Shqipëri. Jo në qytete, edhe në vende. Vesa di ujë 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmim fitues E gjithë e mo Vesa di ujë Ja, jo, Vesa jo. di ujë Edhe pse ja tregova unë prapë si ta lexoj. A D I U J E. Vesa di U J. Oki doki. Oki doki. Kthehemi pas pak me më shumë Groove Armada tani History është titulli i kësaj kënge. 9:36 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit valët e Club FM në 104 Blendi Jeri Altini. Olta dhe Lori ju përshëndesin miq të dashur. Cili ka qenë shpenzimi më i kotë që keni bërë ndonjëherë Kujdes, kujdes. Edhe njerëz u gjet ndot. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Dërgoni mesazhet tuaja Ndërkohë ora shënon nëntë e dyzet e një minuta Kemi lajmet skitsh me Altinin Okej okay. Bashkimi e takon gruan e Ladit dy herë në vit. Mekaniku 52 vjeçar nga Vlora Bashkim Pusetalla tha për klubin e mëngjesit se gruan e Ladit, shokut të vjetër të shkollës që e ka atë pikën e lotos, e ka takuar 14 herë në 7 vitet e fundit. Çuditërisht e takoj dy herë në vit Mondën, fiks dy herë çdo vit, duhet të jetë shkruar thotë Bashkim Pusetalla. Më tej ai shton se për vitin dy mijë e katërmbëdhjetë e ka takuar një herë Mondën e Ladit në një kafene dhe ka shumë gjasa që nga fundi i vitit ta takojë edhe një herë tjetër. Goxha grua, tha zoti Pusetalla në fund të rrëfimit. Oh. Faleminderit Altini. Mirë, uh, a mund të bëjmë një tekst i këngës tani? Jeni gati? Jemi gati. Kam një këngë shumë të ndjerë që dua ta ndaj me juve sot. Oj oj oj. Do presim një sekond për një gjë romantike nga Altini. Altini po mendohet mm. ndërkohë. Gati Altini. Oh, oh bravo, no. bravo, bravo. Mhm. Mm e godita. Atëherë. Bravo Altini. Kjo është një këngë e disa viteve më parë, është këngë e vjetër, mm -hmm. por shumë shumë e njohur. Ndonjëherë ndjej se nuk kam një partner. Ndonjëherë ndjej se i vetmi mik është qyteti ku jetoj. Qyteti i engjëjve. I vetmuar siç jam. Së bashku ne qajmë. Unë ngas në rrugët e saj. Pasi ajo është shoqja ime. Eci kodrave të saj. Pasi ajo më njeh. Ajo i shikon punët e mia të mira dhe puth erën. Unë nuk shqetësohem. Tani po gënjej. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222, mos harroni të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë mm -hmm.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 Je, je, Në Cineplex Dy biletat e radhës i kemi për dhuratën që ka thënë Backstreet Boys Për Icon Pop Song oh, Bravo Thank you, thank you very much Backstreet Boys ishte në Icon Pop Song Ja ta dëgjojmë edhe njëherë për uh, kërshërinë e atyre që nuk e kanë dëgjuar mm -hmm. Megjithatë, atëhere, ne kërkojmë artist Më falë, por uh, Që haheshin kush nga këta kishte goca më të mira. Ëm, ishte grupi tjetër, grupi tjetër nga i cili ka dalë Justin Timberlake. Mm -hmm. Kujdes, nuk ishin The Backstreet Boys. Ja. Bye bye bye. Nuk është këngë Backstreet Boys apo, okay? Në rregull. Edhe unë mendova për Backstreet Boys. Edhe unë mendova për Backstreet Boys, po të kërkoj ty ndjesë. Se tash që po Backstreet Boys sa duhet të jenë. I kërkojmë ndjesë Dhuratës që S'ka gjë. Që e dhamë dhuratën e, e marrim mbrapsht dhuratën, i kërkojmë ndjesë asaj që e lamë në duar të panjohura, duar të gabuara. A ka, ka mbetur një gjë tjetër? Anagramën, mhm. anagramën e ka gjetur Diola dhe thotë Vesa di ujë. Vau i Dejës. Vau i Dejës. Fiton një dhuratë nga Electronic Line 531 mbaron numri. Bravo i qoftë. Gjithashtu kemi tekstin e këngës. Ha një tekstin e këngës. Kanë thënë Paradise City. E pasaktë Paradise City. Dëgjoni edhe një herë me vëmendje. Këtë këngë miq të dashur. Ndonjëherë ndjej se nuk kam partner. Ndonjëherë ndjej se i vetmi mik është qyteti ku jetoj. Si e tonë oh, rrojë për në të Gjithashtu edhe i parruar I pa prerë flokët I parruar, por i paharruar Gjithashtu A mund të bësh të lutem dhe si Aleksandër Gjoka Se ka fiksim Po si për po, për po, jetën Në jetën time Ka qenë një çast Romber ti pata. Atëhere, e kanë gjetur apo s'e kanë gjetur që grupi që këndon këngën Bye Bye Bye janë NSYNC. E kanë gjetur. Kush e ka gjetur Olta? Lorisa dhe fiton dy bileta për në kinema. Y N C. Bravo. NSYNC, bravo i qoftë. Gjithashtu e gjetën Together we cry. Kush ishte fitues? Fitues është Jori 312 mbaron numri, fiton një kurs tek Art Center Tirana. Bravo, bravo Jori, bravo. Me këtë ne ndajemi miq të dashur Orgesa Zaimi ju përcjell në dy orët e tjera në Club FM deri në mesditë nga klubi i mëngjesit. Kalofshi sa më bukur, sa më mirë. Shihemi sërish nesër. Ciao. Ciao.